kaibigan, palakpakan po natin si Nonong, ang Crazy Duo, at ang No Direction! Ano? Crazy? Sino no? Ay, no, pinsan. Gagawa ko ng isang pelikula eh. Pero, kailangan ko ng ah, mga aktor, kailangan ko ng actress, yung magaling, magaling na magaling na umarte, tapos all around. Yo, ah, ready na ba, eh, ready na ba yung mga ano dyan, mag-audition? Opo, boss. Ready na, boss. Pwede ba pumasok na dito? Okay, boss. Okay, boss. Yung mga artista. Hello, eh, eh. boss. Good evening po, Direk. Artista raw. Ah, artista sabi ko. Ah, ah, ah artista sabi ko ah. Hindi kami yung mag-audition po. Mukha lang po kami mga tulisan po. Pero, oh, Sige, pwede na yan, pwede na yan. Pwede na yan, sige, pumasok na yun kailangan ko ng ano, um, ano? kailangan ko ng maganda, kailangan ko kasi, ka- asawa! Asawa! Oy! Ako! asawa. Okay po ako dyan! Um, oh, sige, sige, ikaw na lang, ikaw na, okay na yan, okay. Ah, Ay, pe- parang hindi pa- Hindi bagay, hindi bagay kasi mataba, mataba, mabigat. Ikaw, na- ikaw, pwede ka ba? Opo, direct. Ah, Bert, ano ako, round po ako direct. Around oh, ka? Oo. Oh, sige, ikaw, pwede ka na dito. dito. <laughs> Sige, sige. Asawa na, asawa niya. Asawa, tapos dapat merong... ah, Kape! Oh, ako. Direk. Ako yan. Kaila. Hindi. Ako yan, kabit. Walang, walang pangit na kabit. Alright, yung tandem eh. Ako direk. Pwede na ba ako direk? Wala naman yun. Ay, lalaban ng beauty mo. Sige, pwede na. Ah, yan. Maganda yan. Bungal na kabit. Kailangan ko... Kailangan ko... Naniningil. Hindi ako bagay dyan. hindi matangos yung ilong eh. Hindi bagay sa akin yan. Wala, wala. Hindi. Sige na, kaya mo na yan. Kaya mo na yan. So ako? Tapos, Sige, pilitan lang. Ah, pilitan. Pulis! Ay! Pulis! Ako! Bagay na bagay! Yung katawan ko pala. Hindi pwede, hindi ka makakatakbo. Boss, bagay na yan. Boss, boss, boss, Ito na lang, ito siya na lang dahil mukha siyang baril. Ayan. Pulis siya? Pulis siya, tapos ikaw! Ikaw ang hinahanap ko! Ikaw, break mo na to! Break mo na to! Bida ko! Oo! Yes! Anong role ko? Um, holdapper. Ano? Ha? teka, teka, may holdapper bang ano, bida? May bida bang holdapper? Eh, ako director eh. Oh, ah, sige. Ano magagawa mo? Sige, sige. Ayaw nyo ata eh. Okay lang, okay lang, okay lang po. Wag, wag, wag. sige, sige. Tapos ano, ano, ano? Anong script namin, Anong, anong last okay. ending dito. Um, script, teka, ah. teka. Um, may script pa dyan, may script. Ayan. Yan, yan, yan. Okay, sakto. Ah, babasa, babasa. Ito sa'yo, ito sa'yo, ito. Okay, ito yan. Ayun o, oh, ito. Okay. O yan, okay na, di ba? Sige, okay na, naintindihan nyo na, di ba? Okay na. Okay, di ba? Okay tayo. Oh, yung ending ko, ano, gagawin? Gudapin ako, di ba? Babariling ka, tapos mamamatay ka, yun lang yun. Break mo na to, isipin mo puso puso. Bida mamamatay? Oo. <laughs> Sige, sige. Ready na ba kayo? Ready na po, Direk. Okay, di na una papasok. Ano yan, Direk? Ah, normal to? Normal lang. Normal lang to, ah. Oh, sige. Ah, sige. Ah, yes! Kaya namin yan. Ano lang, yung, yung galing lang sa puso, okay? Oh, oh sige. Okay, okay. Um, lights! Camera! Action! Ay, nako, ang hirap talaga mag maging asawa. Kapit! Pasok! Ernesto! Asan ang asawa ko? Sino ka? ang asawa ni Ernesto. Walang sa'yo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Wala ka! Ah. ba't yun yung nakatilis? Ano, Wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman. Oy, magaling kami dyan. Feeling. Lagyan ng feelings, Direk. Oo, ikaw, ah, ah, um, palit na lang kayo. Ako muna yung hang Sige, Direk. Tapos ikaw yung asawa. Oh. Okay, sige. Parang feeling ko, ma- magaling ka mag-asawa. Sige. With bro. With lang ka namin with Lights, camera. May feelings, Opo. Action! Hi! Ang hirap maging asawa. Mahirap With feelings. <laughs> Laging naglalaba. With feelings. Abel, pasok ka, Bel. Ernesto, with feelings! Sino ka? Ako ang asawa ni Ernesto with feelings. Walang sayo! Ang saya! Sige! mix emotion. Direct ba? Mix emotion, yung dapat... Emotion. Yung may masaya malungkot. Oo, yun, yung ganun. A- ako, papakita ko sa inyo. Ay, ikaw, sige. ikaw naman yung director. Sige. Ikaw lang yung director, tapos ako yung actor. Okay? Ako okay, yung... sa'yo. Ako na yung director? Oo, ikaw na. Uy, ang saya nito! Nag-apply pa lang ako, director na! Uy, mapapalitan na niya si ano, si director. Okay, okay, ready tayo, ready tayo, ready tayo. Director ako, director. Ako yung asawa. Ako yung asawa, okay ha? Mix emotion. Mix emotion ha. Lights! Rolling! <laughs> Camera! Action! Ka! Wala pa akong ginagawa. Sumobra ka sa timing. Oo. Sumobra ka sa timing. Ay, nagre-reklamo ka, direktor ako? Hindi ho. Huwag kang magreklamo. Oo. Ano ka lang? Doon ka! Ano ka lang? Oo. Oh. Ako yung direktor ah. Ha? Ako yung direktor ah. Ikaw, ikaw oh, eh, bakit sinisigawan mo ako? O yan lang. Kanina ikaw. Oo. Di ba sinabi mo ako ng direktor? Oo. O ba't nalilito ka? <laughs> Sige, ako na nga lang. Oh, tapos babari, babariling ko kayo, tapos mamatay lang kayo. Ganun lang. Oh, sige, sige. Ay, isang arte yan. Oo, ah, okay. Isang baril lang ha. Ah. Isang baril lang ha. Ah. Kasabay-sabay na kayo. Yung magkakatuhanan. Oo, oo, sige. Sige, sige. Hilira tayo ha. Ganun ha. Salve rin tayo, salve. Sige na, babarilin ka lang. Tagdal mo pa eh. One. Ah! Ay, testing, testing testing ko sa inyo ha. Sila na yung patay na yun. Oh, tingnan natin kung patay sila Sabay tayo pa rin. Okay, sabay tayo. Okay, sabay-sabay tayo. One, two, three, bang! <laughs>